Mami unë një bisha, bisha Tuk i pull me nisha, nisha Buzo me duza, me duza Mami te me gusta, me gusta Mami unë një bisha, bisha Tuk i pull me nisha, me nisha Buzo me duza, me duza Mami te me gusta, me gusta Stora gjithë të ka dy medale Dhe që ka do është me thonë se skirë rukë dole Po qëndroj ndrej sto hek, të në gjitë bjede stale Karriera për student, bjesh, kem loje bounce Shtime me këcuj me kry, pa e pos njet Mo të loj du bo hit e që një qim vjet Halo mega plus, i shkrujnë vet Ti ke punu për mua, ke arru, o i zet Vest, trimi, po trimi, all the way Ta është vest, skipi, skipi, skipi, kek të tjerë Spedin ku o tripi, tripi, tripi, këta të mirë I'm flexin every day, kreja e E qka ta është? E shka të tempo maksimale Armes për tokës që prane as kërkim falje Do t'mjë bo update se nuk jenë njëri Unë jom gorila motherfucking bishë mëllë Mami unë jom visha, visha Ku t'i pulverisha, visha Shë zotin me mi hek armec E knej mu hek shën dostat Se guptoj shë a hec Pra thëm fuck it man Hate is gone hate ha, Ka po edhe papi Zero tre ti yeah gje Ha Disa ki i noti ti e fans Hajde këtu me një autogram Unë lo shaj si plumat në tavan A, a më bi dhe shet dhe i sotëm më në drago dan Jo mi trashi Ti ke rashi Vetë mu se Unë e di që shë posi Logën pas gjithë Thash me poli rati Uh Hajdi gjuna Lexi, djali thoqit Na i hojmë për drejk ta repera se ti Ndonë më shty me mu më rehe më rë id Bullet të dhe fjalla jemi në kej qako më njët kejt Doj me shkum paraj, s'po kur kush nuk dën me dik Mami unë jo bisha, bisha Tu ky pull me një